Egunon aliz lehiziak ezar? Bai, egunon. Beraz, deliberatu duzue, laugarrengo boska barruti hortan e, berdeek duzuen auta gaitza hori, ez aurkestea, zendako? Ordean, eh, ez da berden nauta eh? Egia da gertatzen dela biak berdeak ginela, baina e, mugimendu batian ginen, eta gira, segitzen dugu, e, lepie zurter da itzen dena, eta hortan badira egia ÖLD-koak, euh, euh, baina beste ekologista batzu, beste partido batzu taik ere batzu, eta uh, eta bereziki eguneko laurogoia bederen ez dira partidoetan. Eta uh, barda bildu dira deliberatzeko hea segitzen ginuenez, edo, euh, edo gure hautagaitza kentzen ginuenez. Zuek eh, laugarren boska ere muko eh, sozialistako hautagaiari proposatu zen izkioten Eh, baldintza batzuk, eran nahi du, baldintza horiek eh, beteko dituela e, Iñaki edo ez? Ez, ez. Uh, ez dauku erreposturik eman, bainan halare uh, pentsatzen dugu jendek goaitatzen zutela ezkerrian hautagaitza bakar bat. Eta jende horiek nahi ditugu errespetatu, beraz eh, gure hautagaitza kentzen dugu hautagaitza baka jogen uh, izaiteko. Ara, ez ah, ah. dute irabazten ez da gure falta izan. Hale ere, azken mementuan emaltien diozu babesa nupez, eh, nupez izeneko koalizio hori, ez ote da berantegi, ez, ez da zatik eta itxura emaiten hor? Zatik eta itxura, bon, pentsatzen dugu zer nahi zanik, hauta gaitza hori ez dela, ez dela hoberena, eh, hori, hori astapenetik ejan dugu, ez dira ere ahas konfiantzan presentatzen duten hauta hola da. Hola da, sobera desberdintasun badira gure hartian, eh, nupez hori behar zuen, eh, nupez horrek behar zuen ekologista izan, hor badakigu eh, ikusten dugu, eh, guk galdegin... Eh, galdegin uh, gauzetan be uh, ez dela ekologista izanen, behaz uh, eh, ez inginuen ere uh, uh, sustengatu, uh, erotik sustengatu, zen posible. Bo, ba, eta kampaina hon, orain? Ebe, dira kampainan. Hor, gelditzen duzue? Muretako bukatzen da. Bukatzen da zuen kampaina. Bai, bai. Alare, boskatzera ditzen duzue? Boskatu, ba, boskatzera deitzen dugu, bai, baina bai. bakotsak hautatuko, hautatuko du norendako boskatzen duen. Guk ez dugu, eh, ez dugu agindurik naiten, eh? eh? Bakotxak badaki norendako nahi duen boskatu.